السلام عليك يا يا رسول الله Ima Allaha samilosnog, samilosnog. Mi smo vam jednog od vas kao poslanika poslali, da vam riječi naše kazuje i da vas očiti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči. Sjećajte se vi mene i ja će vas sjetiti. Zahvaljujte mi i na blagodatima mojim nemojte neblagodarni biti. O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Hvala dragom gospodaru, salavat i salam njegovom miljeniku Muhammedu, častnoj i plemenskoj porodici, velim ashabima. gospodara molimo najveći imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje džennet približava i molimo ga milost njegovu da nam dadne i tako što će nas sačuvati od džehennema i svakoga djela koje približava džehennemu. Draga braćo i poštovane i sestre, približavamo se završetku ove knjige u sahihu imama Buharije još je samo nekoliko hadisa ostalo i kako prilazimo kraju naumpala mi je jedna od najljepših knjiga u životu koje sam čitao, a napisao je jedan veliki hadijski učenjak, šeha Abdul Fetah Nekoliko njegovih knjiga je na bosanski jezik prevedeno. Jedan izuzetno pobožan čovjek, ali i napisao je nekoliko knjiga značajnih za svakog ko traži ako Bog da zadovoljstvo gospodara i traži uspjeh i na ovom je svijetu. Knjiga se zove uz zemenih, a na vrijednost vremena u životu učenjaka. I samo kad prelistaš tu knjigu, jasno ti je što je stanje umeta danas drugačije od stanja umeta nekada. Na samom početku uzeo jedan stih koji hoću sa vama da podijelim i da ga imate na umu. Jer kako imam Šafija rekao, kaže, družio sam se sa Sufijama pa sam od njih dvije, dvije korisne stvari uzeo. Prva je, kaže, el vaktu ke Vrijeme je poput sablje. Illen taktavu katak. Ako ti ne presjećeš vrijeme, činjenjem dobra. Vrijeme će tebe presjeći. Eših feta na početku uzma jedan prelijep stih. Kaže, wal vaktu, vrijeme je. Enfesu ma'unite Je najvrijednije što možeš čuvati. Čuvaj svoje vrijeme, budi ljubomora prema svome vremenu. Jer je to najznačajnije. Kad bi sve imao na ovome svijetu, ali nećeš doživjeti sutrašnji dan, šta ti vrijedi? Kad ne bi imao ništa, a imaš sutrašnji dan, možeš nešto dobiti. Kaže, vrijeme je najvrijednije što možeš čuvati. A žao mi je, kaže on, ovaj pjesnik, žao mi je vidjet da ga lahko puštaš da ti prođe. Vrijeme je najvrijednije što čuvati možeš. Žao mi je vidim ga da ga najjeftinije prodaš i da ti lako prođe. Hvala dragom gospodaru, evo, iza nas je 327 hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koje smo čitali sa njiha imama Buharije. Na početku bih vas pozvao da svi zajedno onako kako priliči vjernicima i vjernicama da se sjetimo ovoga velikana dobom il fatihom. 27. poglavlje nosi naslov Babul mer'eti tahidu badal ifada. Poglavlje žena koja dobije menstruaciju nakon ifade. A to je jedan od obreda hađa. Nakon što hađije borave dan u oči Bajrama na refatu, onaj dolazak u Keabu se naziva ifada. Zna se desiti da žena nekada dobije menstruaciju tokom boravka na refatu i šta da radi Ovaj hadis nam govori o tom propisu. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم Prenio nam je Abdullah ibn Jusuf od Malika, imama Malika, od Abdullaha sina Ebu Bekrovog, unuka Muhammedovog, koji je pra unuk Amra ibn Hazma, koji je od ashaba Rasulullaha, od njegovoga oca, od Amure, kćerke Abdurrahmana, od Hazretija Iše, Hanume Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, enneha kalet li Rasulillah, da je rekla Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, inna safijete binti hujeji kad hadat. Rekla je Božijem poslaniku, Allahov poslaniće, zaista je druga Hanuma Božijeg poslanika Safija, kćerka Hujeja, dobila menstruaciju. Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, la'allaha tahbisuna. Hoće li nas, kaže, možda će nas ona zadržati. Elen tekun tapet makun, zar nije ranije obavila tavav sa vama? Fakalu bela, rekli su jeste, obavila je. Obavila je tavav umranski. Kale fahruđi, pa joj je rekao da, da izađe. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت od Mualli, sina Esadovog, od Muhejba, od Abdullaha ibn Tabusa, od Hazreti, od njegovog oca, od Ibn Abasa, da je dozvoljeno ženi kada dobije menstruaciju da obavi onaj rukn hađa, a to je da bude na refatu. Dakle, nije uvjet za boravak na refatu da žena bude, da žena bude u stanju čistoći. I posljednji ovaj u ovome dijelu hadis Vokan, ibn Umar, sin Abdullah ibn Umar, sin Hazreti Umara radijallahu anhu, je govorio fi awali emrihi. Na početku inna halatenfir. Smatrao je da žena kada ima menstruaciju ne može krenuti sa refat. Ne može obaviti taj rukin. Ako mi prođe arefat, šta? Prošao mi je hađ. Summe se mjetuhu je kula, zatim sam ga čuo tenfiru. Da će obaviti sa boravak na refatu i krenuti sa refata kada padne akšan Inne Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam rekasa ne Zaista je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam njima, njima dao olakšicu. Ovdje, braćo i sestre, imamo jedan detalj. Ako se sjećate, ranije smo spominjali da su čestite žene kada im dođe stanje, kada ne mogu da klanjaju. Kada, evo, na primjer, ne može da obavi hađ. Ne može. Zašto? Jer ona žena koja dobije menstruaciju radi sve što radi hađi i boravi na Arefatu i boravi na Muzdalifi, ide prema mini, baca džemreta. Jedino što ne može uraditi jeste da uđe u Haram i obavi Zašto? Jer je to džamija. To je mesčin. Ženama bi toliko teško bilo. I subhanallah, možda je to i glavno pitanje koje mi imamo, sami sebi dati odgovor. Koliko mi je teško kada me prođe nešto od dobre. Toliko bi im teško bilo da je jedna od njih znala plakati što joj prolazi neki od ibadeta, što ne može da ode u džamiju, na primjer. Toliko bi joj teško bilo. I kada danas gledate muslimani i muslimanke generalno, dokle god im se taj osjećaj ne vrati, osjećaj da im je svako dobro djelo koje su mogli uzeti, koje su mogli učiniti, toliko bitno, toliko važno, barem da nam bude važno koliko je bitno ovima dunjaluk njihov. Gledaj oni koji skupljaju dunjaluk. Gledaj kako mi je svaka marka bitna, svaki posao bitan. Gledaj kako vrli. Bio sam nedavno poslom u jednoj nemuslimanskoj zemlji i kaže mi, abab jedan, uvijek volim da mi oni pričaju što se dešava tu, da vidim kako su postavljeni životi tamo. Kaže, u ovoj zemlji gdje ja živim, kaže, nisam se 13 godina ni za šta nasikio. Ja nikada ne odem u opštinu, nego uđem na internet, oni mi pošalju rodni list. Kaže, ima isto tako kod nas ima. I kad god to nešto kaže da je fino, kaže isto oko kod nas. U smislu, ako Bog da isto oko kod nas, sada ni. Ali gledajte detalj koji im je rekao, subhanallah, evo ovo, kad naučiš ne, propis jedan, kaže, nikada ne, može ne smije proći godina, a da mi firma u kojoj ja radim ne naloži da imam dodatnu kompetenciju. I oni mi plati. Naprimjer, ne znam neki jezik, ja kažem ove godine bi da naučim njemački jezik. Oni meni plate da ja naučim njemački jezik. Ne znam raditi na računaru neki program, oni mi plate da ja naučim taj program i da radim. I onda otkrivaš u čemu je pozadina. Muslimanu i muslimanki, dokle god se ne vrati ovaj osjećaj. Ja sam rekao, ah me je uzeo. Subhanallah, gledaj, ovo, to je suština islama. Da čovjek čitav život do preseljenja radi na sebi. Stalno sebi oplemenjuje. Bilo je ljudi učenjaka, treba da umre Kaže, doneste papir i da zapišete ovo od Pa kaže, umireš. Kaže, ako poživim, Allah će počast da ću još ovo Ako prestanim onda sam učinio dobro. Duša izlazi, bolest, hastalu. Jedan od učenika mama je Buhani. Kaže, doneste papir i olovku, doneste pero i mastilo i papir da, da Takvi su bili. A mi trebamo pokušati ličiti na njih. I kad smo spomenuli Hazreti Abdullah ibn Omera, sina Omera, gledajte njegovo razumijevanje. Smatrao sam nešto, zašto? Jer do mene nije dopro hadis, nije dopro aje. Nije mi pojašnjeno da je nešto, na primjer, da je takav propis. mu je došao ajet ili hadis ili, odmah kaže, promijenio, zašto taj Boži poslanik je njima dao, one to mogu učiniti Bez ikakve oholosti, čuću ja rekao nešto, pa poslije promijenio stav. Ima ljudi koji 30 godina trče za svojom vlastitom glupošću. Izvali neku glupost, kolokvijalno rečeno, i onda 30 godina on hoće da ubijedi druge u ono u što zna da je on u krivu. To je ovolost koju srce vjernik, vjernice ne može sebi dopustiti. Abdullah ibn Omer, lema, kaže ja sam to smatrao, promijenio sam. Zašto? Zato što je do mene, zato što je do mene došao. I onda posmatram prije par dana opet taj odnos prema, dobrom djelu. Kada je čovjeku žao što ga prođe dobro djelo. Pitali su Hazreti Omera zbog čega si, zbog čega si izmoren. Vide na njemu podočnjac, vide da niti spava po danu, niti spava po noći. Samo onoliko, kaže, spava kad ga oči savladaju. I to je najbolji san. Svi, a mi smo svi trenutke kad smo se naprezali puno. pa ispiti ovo. Ono. Najljepše i najslađe se spavao kad se nisi trudio da zaspiješ. Nego Allah dao da zaspiješ od onog umora. Onom u čemu se ako da dobro bi. Kaže Hazreti Omer, subhanallah, njegova rečenica, isto da nam opisuje stanje naprednih. Kaže, ako budem pravedan, a halifa je tada, ako budem pravedan u ovome što mi Allah povjerio, polagat ću račun svejedno račun mi je tu, čak i ako sam pravedan, valja mi polagat račun. ako budem nepravedan, kaže Hazreti Omer, bit ću kažnjen. Ako budem po danu spavao i odmarao, gdje su prava muslimana i muslimanki kod mene? Ako kaže po noći budem spavao, kaže sa čime ću pred gospodara izaći? Subhanallah, opet se vraćamo na početak. Vrijeme je najvrijednije što? čuvati možeš. I to je upravo razlika. I gledajte, i ova situacija kada žena dobije menstruaciju, ona čuva vrijeme svoga života. Šta sada da radi? Čak ima, mi smo čitali te hadise, kaže, došla je plaćući, kazala je, i to na hađu kada odete kada vidite, došla je žena tokom obreda, plaće, suza za suzom, kaže, ja sam, kaže, hađu zaoprala ruke. I ona misli, odšao je hađu da lađe. Pa ja kažem, zato ide samo sadaka. Znači ako su oprali ruku, samo šak da je oprala čitavu ruku do ramena, onda bi trebala zaklati kurba Ali u jednom i u drugom slučaju, hvala Allahu, nije ove hađu ugrožen. Što znači znanje, što znači naučiti. Dadne sadaku i riješi se opterećenje. I zbog toga, kada dolazimo ovdje, nastojte ove detalje upamtiti. Nastojte ih znati. Jer nekada možete, da nas Allah dragi sačuva svojim neznanjem, biti razlog da u srca uđe takva tuga. Ja sam svojim očima vidio kakva tuga može zbog neznanja ući u srce. Žena jedna, mužo je tokom agresije presadio kao šehid. I otišla je ona za sebe i nahađ i onda skupila novac nakon 5, 6, 7 godina i otišla za rahmetli muža. I nažalost, bila je u društvu onoga ako nije imao znanja, on ju je vodio. I kaže, promijenila je ona haljinku koju je bila, haljina, jer vi znate da nema žena poseban ihram, nema posebnu odjeću. Nije ni ihram da joj lica bude otkrivena I nosi ono što inače nosi. Ona je promijenila odjeću svoju i ovaj joj je kazao izgubila si hađ. Kaže zašto? Zato što si šta? Promijenila. A čovjek muškarac može deset ihrama promijeniti. Uprlja se jedan, ostaviš ga, uzmiješ drugi. A kamoli žena može promijeniti normalno odjeću, oznoji se, put je to, napor, ona je došla ovdje u Bosnu, zove me njen sin, kaže Habza, ona ne prestaje plakati. I stalno govori da je moj lahko bija, ali to sam za rahmetli muža išao. Subhanallah. Ja kažem, prvo, nikakve to veze nema. Drugo, taj insan, zamisli koliko je na sebe navalio odgovornost što je kazao nekom je nešto što ne zna. Što će to? I zato kada dolazite, imajte nije tako Bog da, naučimo ono, ono što će nam ako Bog da koristiti. Sljedeće poglavlje glasi Babu ida rajatil u tuhar. Poglavlje kada žena koja ima istihazu, dakle konstantno krvarenje, kada vidi da je čista. Kaže Ibn Abbas, u wa wa Kaže žena koja je u tom stanju, okupat će se i klanjati, pa makar to samo na trenutke potrajao. زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ I kaže, i njen muž ima pravo, i može, dozvoljeno mu je da ima odnos sa njom, a kaže, namaz je vrijedni. Znači, ako ima intima i namaz, kom je će dati pravo prvo? A, gospodaru, obavće namaz koji je nastupio. I subhanallah, kada gledate hadis, i ovo je ljepota Islama, subhanallah, najveće pravo nad nama ima ko uzvišeni gospodar. Najveće pravo nad muškarcom ima ko? Njegova mati. Najveće pravo nad hanumom ima ko? Njen muž. E sad mi reci ima to veze sa dženderom. Da ima veze sa dženderom. U svakom slučaju bi trebao babo da ima veće pravo nego mama, Nego mati. I ta ravnoteža, gledajte, kaže, namaz je veličanstveni azam. Prvo ide hak Allaha Kaže, hadesena Ahmed ibn Yunus an Zuhairin kale, hadesena Hišama an Urva an Aisha da enneha kale. Ahmed ibn Yunus nam je prenio od Zuhrija, od Hišama ibn Urve, od Hazretja Iše, opet. Kale nebiju sallallahu alaihi wa sallam da je vjerovjesnik rekao Iza til hajda tada is sala. Kada imaš menstruaciju, ostavi svoj namaz. O, ovo je subhanallah ljepota. Ima ljudi koji u životu, čitao sam predaju, kaže nikada nije sadake velike dao. Nikada nije u džihad išao. Kaže doće na sudnjem danu, vidi da je davao Haman svaki dan sadaku vidjet će na njegovoj sahifi, kao da je u džihadišu. Kaže, šta je bilo? Ti si, kaže, imao iskren nijed, a gospodar je upisao djelo. Kad joj je poslanji kazao šta, ostavi namaz, ako je inače obavljala namaz, svaki, svako namazko vrijeme meleki upišu da bi klanjala. Wa ida a kada prođu ti dan anki deme, wasalli. Kaže, operi krv i obavljaj, obavljaj namaz. Ostalo su samo još ova dva hadisa, pa ću njih pročitati da završimo ako Bog da sam onim poglavljem. Babu salati ale nufesai osunnetiha. Poglavlje klanjanje ženazije namaza ženi koja presali u nifasu. I subhanallah, nekoliko puta sam to govorio i danas mi je jedna žena opet otvorila oči po tom pitanju. Koji je džihad ženi kada jedno dijete rodi? koji je, nije napor na Božijem putu kada jedno Božije stvorenje dođe na svijet preko njih. Imate žena koje rode jedno, išle su jedno u boj na Božijem putu. I vratila se živa. Ona ima titulu gazi. Zašto? Zato što je rodila dijete. Ovaj hadis govori o jednoj ženi koja je preselila. Vi znate da žena koja preseli na porodu ima status čega? Šehidu. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني شبابه قال أخبرنا شعب عن حسين المعلم عن ابن أبي بردة عن سمر بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها prenio nam je Ahmed ibn Surejć od Šebabe, od Šobe, od Huseina el Mualima, od Ibn Burejde, od Semure ibn Džunduba, to je jedan od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi sallam, da je jedna žena umrla tokom trudnoće. na porodu, kada je trebala da se porodi presela, Pa joj je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam klanjao dženazu. Fakame wasataha, pa je stao ne kod njene glavi ne kod njenih nogu. Znači, mejit je stavljen ispred Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa je Božji poslanik stao na sredinu. Jer ashabi su bili iza njega. I ovdje jedan detalj jedan od ashaba Resulullah isto ovako preselio i dženazu mu je klanjao Resulullah sallallahu alaihi Kada je spustio Božji poslanik njega u mezar, takvu je dobu učio Božji poslanik da su oni ashabi koji su bili na dženazi kazali voljeli bi sve jedan da je nas pustio, a ne njega. I gledajte, mislim, Prvi čovjek države klanja dženazu je ženi koja je preselila na porod. Preselila u svojoj misiji. I vi znate da se Boži poslanik rijetko ljutio. Ali da se dobro naljutio onda kada mu nisu kazali da je preselila žena koja je vodila računa o čistoći džana. I pokazao nam je da možemo, kada te prođe nečija dženaza, otiđi na od tog insana klanja dženazu. Dženaza je dobro. Boži poslanik je ashabe okupio i otišao na mezar te žene i klanjao dženazu. I ovdje jedan detalj, kad smo već kod dženaza, jedan od ashaba Resulullah sallallahu alaihi je bio povjerenik Huzeife ibn Lijeman. Njemu je Resulullah povjerio imena munafika, licemjera. I znao je Hazreti Omer nakon preseljenja Resulullaha došunjati se do prozora tog čovjeka. Kaže, ne interesuje me, kaže, ko je na spisku. Ja ne tražim tuđe sramote. Reci meni je li Omer na tom spisku. Ulema kaže, vjernik 40 stanja promijeni u jednom danu, preispituje se. 40 stanja. A je 40 godina zna živjeti u jednom stanju. Ne interesuje ga. Vjernika je strah da je ne iskupi ono kod gospodara što ima. I znate što je onda zanimljivo? Ima anegdota, kaže, taj Hazreti Huzefe je znao ko je munafik, a vi znate da se munafiku ne ide na dženazu. I onda svi bi čekali da vidimo hoće li Huzefe izaći na dženazu nekome, pa bi onda i oni izašli na dženazu. I kad vidi da Huzefe nekome ne ide na dženazu, to mi većina ljudi ne bi izašla na dženazu. Onda bi on, kad zna da je preselio čestit čovjek, a on hasta donijeli bi ga do vrata i rekao bi, ja bi otišao, ali ne mogu, bolestan Da ljudi znaju da odu, da odu da klanjaju ženaz. Posljednji hadis govori o Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam i njegovoj Hanumi Hazreti, Hazreti Aishi. A pardon, o njegovoj Hanumi Hazreti Meimun radijallahu anha. I on nema naslov. Ja bih volio da vi date naslov tom hadisu Zašto? Jer govori o onome na čemu bi trebali bračni drugovi biti ako hoće da ostanu bračni, a da se nikada ne pretvori u mračni drugovi. Subhanallah, imaju oni nemuslimani, imaju na engleskom jednu lijepu rečenicu, ja je volim citirati. Kaže, who prays together, stays together. Kaže, onaj ko zajedno obavlja molitvu, ostaje. I oni su shvatili da ima neka praznina u duši koju ne može osim vjeruje u Boga popuniti. A to što su oni to promijenili kako su promijenili, da nama Allah oprosti, možda je naša obaveza bila da im to ispravimo. Hadis je 333. i posljednji u ovoj knjizi, kao što sam vam kazao. Hadesan al-Hasan ibn Mudrik, kala hadesan Jahja ibn Hamad, kala ahbereni Ebu Awane, wasmuhu al-Wadah, min kitabihi, kala ahberena suleiman al-Šeibani an Abdillah ibn Shaddad. Prenio nam je Hasan ibn Mudrik od Jahja ibn Hamada, od Ebu Avane, a ime Ebu Avane je bilo Veddah. Čitao je iz knjige gdje je zapisao hadis. Vi imate sada mobitel. Zapisujte. Meni je jedan drag posebno ovdje dođe na halku, starije, možda mojih godina, dođe na halku i uvijek kad mu dođem na sjelo jednom u šest mjeseci ili ugodni dana, od mene izlista sve što je pokupio na halki. Pokpio hadis, pokupio neku crtu, podijelio s nekim. Izuzetno je bitno, zapiši nešto. Pa imaš ovaj happy kova od mobitela, jel, kako se zove. Kaže, univerzalno ime za ono što ne znaš kako je, zoveš happy. Kaže, iz njegove knjige, dakle, imao je hadise Božijeg poslanika zapisane. Obavijestio nas je Sulema Nešibani od Abdullaha ibn Šedada. Kaže, čuo sam se nije tu hvaliti Mejmune. Čuo sam svoju tetku Mejmunu, Hanumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enha kanat takunu haida da je znala biti u stanju hajza wala tusalli i ne bi obavljala namaz wa hiya muftarisha bi hida'i masjidi Rasulillah i bila bi u sobi znači u sobi gdje bude Rasulullah sa svojom Hanumom i oni koji su bili u Medini znaju da sto mali sobičci bili. Tu je ukopan Resulullah sallallahu alaihi sallam sa Ebu Bekrom i sa Omerom. I više niko nije mogao stati. To mali sobičak bio. Dva sa dva i po, otprilike. I ona bi bila u svojoj sobi prema mesčinu ona je okrenuta i ležala bi. A kaže, Resulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala humratihi. A on bi klanjao na prostirci svojoj. Kaže, ida seđede esabeni badu se ubiji. Tako bi blizu mene bio, da kada bi seždu učinio Resulullah, njegova odjeća bi pala na meni U drugom imate hadis, spominjali smo ga, da je Hazretija Iša znala pokupiti svoje noge kako bi Resula mogao komodno da obavi seždu. Jer je tolika, tolika je soba bila. Iz tih malih sobičaka. Mali. Materijalno mali. Vi znate da je Dunjaluk promijenjen. Islam i muslimani su danas činjenica sa kojom se svako susreće. Ali ti meni reci odakle je to poniklo. Iz kojeg ambijenta. Je li stanova od 150 kvadrata ili sobička gdje su muž i žena. Čak ne bi dozvolio, nije kazao i ona je u hajzu nije da klanjam pored Ja znam ljude koji terorišu svoje hanume, kaže ne možeš ti u sobu otkrivena kad ja klanjam. Pa čuva što ne može? Pa njoj je obaveza da bude pokrivena pred ovim Božim robovima koji su poput nas, koji imaju strast i koji vam nisu rodi Kad je u svojoj kući, kakve veze ima ako je otkrivena? Niti ni, ni, ni, kvari namaz, niti tjera meleke iz kuće. Čak šta više donosi, jer manje je gluposti kad je halal i kad je brak tu. Subhanallah, do te mjere je Resulullah čuvao svoj brak i učio nas kako da čuvamo svoj brak. Kad je u hajzu, ja hoću pored nje namaz da I kada Resulullah uči dove, ona na tu dovu šta kaže? Amin. I ništa ljepše da muž i žena klanjaju dva rekat Kad najveće problemi ima, hajmo klanjati dva rekat Hajmo obaviti namaz i vjerujte to, kad ima ibadeta u kući, kad ima robovanja Allahu, vjerujte, gledate drugačijim očima. Bezbroj puta sam vam to govorio. Dokle god se srce ne napije iskrene vjere, ne možeš, te reći, je sladak. je. Takav. Ali kada ibadet imaš, onda svakom je njegovu težinu. Gledaš, gledaš koliko šta vrijedi sve što je iznad zemlje na kraju će biti zemlja. Pa zar zbog toga da izgubim onoga koji je stvorio i zemlju i one na zemlji? Završit ću sa jednim detaljem iz života imama Buharije. Moj ahvavi, naš kura Hafiz Dževa mi je spomenuo to. Znao sam za imama Buhariju da je bio izuzetno pobožan. Ali hoću Namjerno sam čitao ove duge senede, pa vidite ovaj sened, prenio nam je Husein od Jahije, od Ebu Avane, ime mu Veda, od Sulejmana Šilbanije, od Abdullaha ibn Šeddade. Gledajte koliko je to sened. Imam Buhari je došao u Bagdad kao učenjak hadisa i htjeli su da ispitaju koliko je on jak učenjak. Pa su uzeli deset učenika i svakom je dali po deset hadisa. I šta su radili? Ispremetali ovo. Znači uzeli ove prenosioce iz premetali i uzeli tekstove iz premetali. I kaže, došli, jesi ti Buharija, ti isko učenjak, vanala u svakom vremenu ima oni, tako je. Svakom je Allah dao amate njegovog vremena. Samo je pitanje kako će se on postati. Kaže Buharija, kaže, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. I sto puta rekao ne znam. Jer je svaki od njih imao zadatak da ga pita deset i gdje je promijenjeno. I kad su završili, kaže, ima Ahmed ibn Hanbel bio pored njega, kaže, a, Dževan mi priča taj primjer, ja znam taj primjer, sad šta se desilo poslije? Pa kaže, kaže njima imam Buharija, dobro, kaže, da vam vratim hadise. Kaže, tvoj hadis, ti prvi deset hadisa ima. Kaže, tvoj prvi hadis je kod ovog sedmog šesti. I citira ga. <laughs> Znači, on je naučio sto hadisa neopako. Da bi morao njima vratiti. I ti danas, subhanallah, moraš učiti onome što ne valja, na primjeren način, naravno, da bi ljudima rekao vidi ne valja. Da bi ljudima pojasnio. Da, I on njima svima vrati. I sad zamisli tog ponosa u džami pred hiljadu, dvije hiljade ljudi. U glavnoj bagdanskoj džami se to dešava. To je ispit, zvančni, komisija. I subhanallah, pita njega ima Ahmed ibn Hanbal. Kaže, kako se sad osjećaš? <laughs> jesi im rekao, e ja, jesi <laughs> Baš im rekao, E tada treba, što kaže ovaj, Šaravi, jedan učenjak, kaže, kada bi se sve zatvorilo, 5 hiljada ljudi njemu u Kajru, nedavno je preselio, dođe na predavanje iz tefsira. Kad se sve završi, on je čisti toalet. Pita ga najbliži njegov prijatelj, niko to nije znao. Kaže, što ideš čisti toalet? Pa kaže da se ovaj ne ne podigne zbog ovog broja ljudi koji dolaze. Pita, kaže, njega ima Mahmed. Kaže, jesi im rekao. Kaže, Hafiz mi onda reče, znaš ti, kaže, Keno, šta je on rekao tada? imamo Ahmed. Pa kaže, ma ništa brate, kaže, samo mi je žao što su me spriječili da proučim ono što inače učim ova doba. Pa kaže, šta učiš? Kaže, ja svako jutro i svako večer, a oni su me uzeli jutro, proučim po sedam i pol džuzeva. Ujutru sedam i pol, na je sedam i To je petnije džuzeva. Dakle, svaka dva dana završava Kur'an. I kada gledaš to, mislim, zaista sto ljudi mislim, nismo ni prašna na nogama, a možeš misliti kad porediš još sa Resulullahom, gdje je onda još to? I danas zaista treba gledati da ličimo što više na te U dva dana, svaka dva dana završi had. I time hoću da završi. Nije slučajno. Odavde do njegovog mezara, do mezara Buharije su hiljade kilometara. Allah daje u ovom trenutku da milost spušta se njemu jer mi proučimo dobio. Zašto? Čime? Čime? nego tim odnosom. I bereket ove knjige, njegovog sahiha, njegove hadijske zbirke, dolazi odakle Onaj ko je iskren, ko traži Allahovo zadovoljstvo i ko slijedi adret Pegamber Allah mu Iskren, krajnje iskren. Traži Allahovo zadovoljstvo i slijedi Božijeg poslanika sallallahu E nama, na nama je da budemo takvi. Neko će poživjeti 35, neko će poživjeti 65. Neko je već preselio, znamo ih puno. Na nama je da budemo takvi. Jednog alima pitali i to je u čemu trebamo svi stremiti, Kada bi ti Allah dao znak, melek smrti ti dođe i kaže slušaj, za sedam dana ja dolazim po tebi. Ne, ne, ne, ne za sedam dana. Sutra ja dolazim po tebi. Pa kaže, šta bi ti dodatno uradio? Ono da znam šta je od dijela bitno pa da i ja uradim. Kaže on, tako mi Allaha ne bi dodao ni jedno jedino djelo. Znači ono što inače radim, radio bi taj dan, za koji znam da mi je zadnji. Dokle god ne dođeš u tu fazu, i ti i ja zajedno, nije, mi nismo Boži robovi na toj deređi. Dokle god ne dođemo, znam koliko Kur'ana učim, znam kada sadaku dajem, znam kada održavam rodbinsku vezu, znam kada zjaretim umrle, mezare, znam kada zjaretim bolesti. Kada bi znao da ću sutra preseliti, uradio bi inače što radim. Koji je danas četvrtak? Sutra Kenan ideš, radim inače što radim večeras noć će biti inače što radi. Ne bi dodao truna, niti bi umanjio trun. E vjernik i vjernica na tom putu trebaju, trebaju se zaista boriti. I to je ona istinska borba sa samim sobom. Ja molim gospodara da nas pomogne prije borbe sa vanjskim neprijateljem da pobjedimo onoga unutrašnjeg. Najvećim vremenom. Evo bila je šeitan rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sihidina Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wafa, Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, naš primi nam grijeh, nemoj nas kazniti. Najvećim te imenom molimo počasti nas da budemo od iskrenih robova Tvojih. Najvećim te imenom molimo gospodaru počasti nas da Tvoje zadovoljstvo u svemu tražimo. Gospodar, počast nas da Tvoga miljenika Muhammeda slijedi. Najvećim te imenom molimo, sačuvaj nas neznanja. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, sačuvaj nas oholosti. Gospodaru, počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodar, zaštiti nas sve zajedno i roditelje naši, braću i sestre, i našu rodbinu, naše prijatelje, i naše komši. Zaštiti nas od džehendama i svakoga djela koje približava džehennamu. Gospodar, naš molimo te, smiluj nam se kada nas u mezare spusti. Gospodaru, smiluj nam se kada proživljeni budemo. Gospodaru, smiluj nam se kada pred budemo ustajao. Najvećim timenom molimo počasnost društvu Muhameda, proživljenjem u društvu Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Molimo te najvećim imenom podari uspjeh onome ko traži uspjeh na oba svijeta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام عليك يا يا رسول الله